Laborantza eipagai egun goiz gurekin Jean-Michel Donapetri historitzeko ausapesa egunon zuri. Ai, egunon. Hala, eh, eh, azparneko lurraldean, lehengo erri elkargoan eta buidasuneko erri elkargoarekin, eh, elgarrekin eraman duzu gogo eta bat, uh, nunbait izena emaiten alakugu, laborantzako lurrak nola zaindu, hala, geruari buruz, uh, ahingurak baitira, prezeski, zertaik abiatu zen diaz zuen gogoeta. O, zertak abiatu zen, lehenik jamek uh, da, dira, laurantxa hemen eskoldeotan gila eta aidera. Eta behaz, zetenek egiten dute behar dela zeitin. Baina, ze behar dain, nola behar dain. Behaz, uh, bon, elgarretatu gira Azparneko lur elkartea, Bidesioneko lur elkartea. Baina ere kontselu uh, orokorra, uh, Skot sindikata, uh, bai eta ere EPFL uh, zafirrakin. Hola, denak elgarretatu eta pentsatu dugu, bon, behar zela ikusi lehenik errealki zertan zen eskualde honetan laborantza, eta geho ikusteko eh, zein txitakeen edo zeri buruz uh, juten ahantzen uh, eh, gure laborantza. Hala, behaz, uh, ina izan da, estudio hori. Mm Hala, hor, zenta, uartu ziste, bazirela ere uh, gehiagik eriak ez dakit, baina, zentzu gabeko uh, desmartza batzu? Bo, ba, zentzu gabekoak behar ba, baina, uh, uartzen gehiina, da, behar ba, untsalitakela denek eskualde berat, eh, denek eskualde berat eta jakitia lehenik ze, ze intaken, ze imar den. Ba, hortako behaz, uh, eh, erriten zela, birudetu da hartua izan da, uh, Lioneko presuna atzu ziren, ba, zendako Lionekoak, apetsatu dugu behar ba, kanpoko ikus moldeat, zela gizkio izan, lan horren iteko. Horik lan indute uh, haute txiekin, biztan dena hemen haute txiekin, baina nire nahi dute uh, hemengo laborarien ikus moldia ikusi. Eta intuzte, bitzarriak herri bakar, hiru lau edo bost laborari gomitatu ditugu herri bakar. Uh, e, Surpresa hona ukan dugu uh, da, laborariak uh, e, galden guziak jindia, hartzen gira hor laborarien eskodetik badela, badela inket, inket direla denak eta hotela denek zeitin behaz, eh? behaz lan hori, uh, ina izan da, somit hila atez. zei jalitzen da hortaik, uh, lehenik, jamehar uh, xifre dira, jalitzen direnak, behar da jakin uh, partikulazki, hori hemen sortzi uh, urtean joan direla bi, behaz bi lur uh, eh, kartetan, duita azpanekoan eta bi esunekoan, hoita, sortzi, hoita dira urte usiez, edo etxeiteko, edo bideiteko, horitaz bestalde, hoita lauek tara jo, joan eh, laurantzatik kanpo, edo hiritarrek eustentuztenak zaldien ezertzeko edo lapartzen ari dinak. Don, bala, ere mori denak urte, urte bakots, laurantzatik eskapatzen edo ateratzen dinenak azteko. Bon, hori lehemiziko ikusmoldia behar da utzi, iteat, la segitu edo zeit intakea. Bola, geho, ohartu girenak, ez dela eskualde honetan laborantxa bat, baina bada hilela zomit laborantxa, adia behi ez naunakin, afer, eh, sitxiari buruz, edo ardi ez naunakin, bat ba, badira behar zemen erramear da, zomit laborantxa, geho ikusten duguna ere, laguntzak ez direla denako berdin, badira mendi eskualdean kasatia direnak, eta bestiak eh, zelai gisa, eta eh, laguntzak ez dira bate eh, biztan dena berdinak. Geo, erra da, badira, uh, uh, batzu, bon, pent, niko guantot bai, behi, behi esniari buruz ari dinak, jo, aktuari, ahont kinkatxarien dinak, ahont ahont kinkatxarien. Geo, uh, eh, erra behar, ere, eh, biziki geistu da, eh, biziki neke da, laurari gazteaten dako, ezpada hasteko familiakoa, laurantxe baten hartzia. Aizago da, mendigunean delaik egia, laguntza bat delaik? Aizu da, mendigunean delaik eh, laguntza gehiago bita, banan, eh, bon, nekeziak berdintziak dira ale, eh, eh? biziki eskualde guztietan neke da hartzia, eskualdeatetaik, eh, sosa apartetik anizos behar da, eh, segida hartzeko, eta beste, beste partetik, Bon, e, gertatzen dena da, usu laborantxa usten dienak eh, bizita bere uh, eh, laborantxa eta horre goiten da, eta hartzen dienak, ez da beti aize, bola, akoma atzea egiten den bezala, usten dienak. Kamputik ka, ka, ez da familia. Ez da laik familia. Jakin behar da, fein hortan, hortaz bintzo bigira, badira bi lur elkeartetan, hitu eta hamar bat laborantxa, nun uh, jabiak berritama urte goiti bititu, eta ezpitaki, segida ebadinez. Eh, ezpitak egituen tamar horiek ez dakite, uh, eh, zomitek bakit ez dutela, <laughs> beste atzuk uh, eh, dudan dira, eh, donk, bala, donk bada, donk bada, le, uh, eh, andana goga, uh, utziko dutenak laborantxa duen hamarrotetan. Zu horrek egan duzu, eh, lan baldintzak ere ez dira egresak eh, laborantxan, egun guziz izan behar da lanean ere bai, uh, guti ateratzeko behar da hilabetean laguntzari gabe uh, ezinezkoa, bez zuk, uh, zu ere laborari egan behar da uh, Jean-Michel Dona Petri, bez, nola ikusten duzu zuk hori? Uh, ba hori, arrozuen hau zu, lehemiziko problema dena, uh, laborantxako, ez da eskipatia, nik uh, behar eta Eh, ene atxeak eno, edo esne pitesnia, dila hoita amagurteko prezio berian saltzen dut. Horta ah, efite, nire uste eh, ofizio bakarra da, inortan dena. Oa, eh, oai hartio jaligira laguntzako kantu, errandokute aski uzik egio jaliko ziste, bon, oai hartio martxatu da, Oa, argitea moturat, e, oa, erriten egiten daukute e, pozuen jatzen ziste denen, behar da kamiatu, e, gu ados gira, gu ados eta erramear da, hanpiz eskoalegian, nire uste produksione kalitatekoak egiten duen, guetako ez da polumaik. Me behar ginuke izan, uh, xuxen demezela, uh, eh, gu lanetik bizitzeko, eta mementoan eh, ez gira kasu orta bate. Beren gerua edo beren burua jabe izaiteko nunbait, ez da geruan uh, aterabide bat, lekuan lekuko zirkuituak edo, edo bidiak uh, johatzia edo aztertzia. Hola, ba, hori, hamer da, xantza, xantza dela hemen, pasko uh, eh, diendek gauta gio ustean erratuntun zela galde iteute, galde iteute uh, eh, eh, janak eroztia, donk guetako xantza da, eta beharko du hortan, hortan uh, sartu, bada ere xantza badu ere uh, lebehar behar iten demezela jende asko bada kosta egi hortan, egzia hori eta egurun, donk uh, oartia gira, estudionek eagustea temandu ere, bereziki batzikietan, anitz, anitz, anitz, anitz, latonoi, Egun handako lato noia heldu da eskolegitik kanpotik eta domaia da. Hori bera hemen berian itan alginuke, uh, itan alginuke, eta hortan txantza da. Gio, bon, egin behar da, ez dutela, ez dutela denen dako, ez dutela den, denek ez dutela hori iten al, uh, eh, Uh, eh, etxetik saltzea edo kasna haitea beste, beste lan bada eta imehar da, imehar da ez, eta egite aski. Donc, eh, me uh, asko laurantzin nako, biztan dena hori atera bide bat dela, Aipatzen duguna goizuntan zurekin, eh, Jean-Michel Dona Petri, bon, lura, laborantzako luren eh, arazoa, galtzen direla hainitz eh, urte guziz, eta askotak berak, eh, eh imaiten du, pixka tondoko urte entzat, zenbat etarat jautsi behar liteike, zenbaki zifre hori, bez zer uh, kontsilatzen du? Bola, askotian da, eta harta behar duak jutu, eh, behaz oi erti tara joan ziren, laboratxatik kanpo, eta hemen ikat, hamairu ektara, dira bekarrik duten ahalko, uh, voilà, paske da, ez da, ere, eumatai bestean erriten ahal, bon, ez du gehiago dena blokatzen du, laboratxe behar du salbatu, behaute herritipiek ere bizi, behaute, voilà, behar, dira etxe, etxe behiak iteat utzi, familiak ekarazi, eskolek behaute bizi, hori dena da ikusia. Baina behar, da, hale, eremia behar da zeite izaz, eh, Fe, laborantzatik kanpo joan ere hori behar da txipitu, eta nola itena alda hori, uh, eh, lehemizikoik, uh, eh, bon, hori uh, eh, bi mila edo hiru mila metrekarretan etxeaten itea fini hori uh, burien iztela Eh, behaz beharko dira etxeakin ere motipio kuetan, lot eh, izan mendi eh, ez herri, barnet, herri barnetan, e, gero erritia ize da, itia ez da haina ise, e, asko erritan hartzen gira laurantxak eta laurari gaztia badira herri barnetik hurbil, Eta her, kentzia lura erran ez direla ez da ize, behote bizi. Bola, uh, donk erritia da, itia posioenek ezo, baina, baina buz behar duen eh, eusen izaz. Mm, etxe berri eta zaigira, againatzeko uh, eh, kosta da, bakigu etxe behi bat baino gehiago kasik kosta dela againatzea. Bez, elitaikia laguntzarik eh, izan behar alde horretaik gobernutik edo nik dakita ze egituratik? Hortan edo izkizuna da, bada, hartzuna oso, badia etxe fiak, kolaborari etxeak eh, hutsak direnak, eta hutsak egiten direnak, eh, jabek ezpitute maienek ahinatzeko Uh, eh, bon, hori buruz, bada anitz izkuz molde, Zomitek nahi lukete uh, etxe horiek ahainateak izan diten, eta behaz lagu, laguntzak izan diten, uh, hiru, lau edo bost apartamendu iteko Bon, behar da hortan kasuin, uh, etxe horiek nundiren, Baske, behar da petxatu, uh, eh, lau bost apartamendu itema dira, egon guziez, uh, eh, badi hamar oto heldu dinak, atxetan, goizetan partitzen dinak, eta laborantxa bali madia onduan, eta, eta laborantxa <laughs> dinak, jendia bizi dinak, eh, egiten uh, duen zela, ez da konflikt duzaz izan behar. Uh, voilà, donc, uh, hortan, Berda, berda kasuin, eh, uh, egiten den eta zer egiten den. Baina, argazuin hau zu, mementoan eh, legiak eh, ez du sobera, ez da sobera horri guzari, ez dute utzi nahi, sobera esan soban destinazioa egiten dena egiteat. Uh, bon, asko, asko lekutan beharritake horri guz ere joan biztan dena. Mhm. Mementoko, eh, errietan aiziztena bultzatzen eta egiten, bortzaz, dira lotizamendoak eta etximultsuak. Ha, ah, ba, horri buz, asko, fea. Habe asko fen herri gehienak eh, eskoldontan hori buz, uh, eh, bon, gira, begira, fen janik jantotana, eh, oartzen gira behar ditugula jale gaztiak herrian etxeki, eta ekarra azire ez. Uh, voilà, donc, uh, iteko manera bakarra da, uh, lote izan mendiak, uh, lote izan mendiak uh, prepatzea eta eh, ez gazt, gazten dako, bola, eh, gazten dako izan diten lurrak eh, behen etxen iteko bai. Mm. Inkesta eh, egin duzuela eta hortan agertzen da pixka bat zertanden zertan den, bi lurralde horiek zertan diren. inkesta hortan, guaiz, badira ere laborantzako lurren zaintzeko guneak, zap delakoak eginak, no, no, nola antolatuko ziste, no, nori presentatuko da, dako zue, Euskal Elkargoarekin segurro lan bat ere eramanik izanen da, zertan, um, zer, zer dira ondoko etapako? Uh, bon, momentuan zertan giren, uh, behaz, elkartea zuen duzu, hurra da hori bai, okupatzen uh, uh, behaz, uh, urbanizman, eh, voilà. uh, ramer da azparneko, lehenoko azparneko lur elkartean, herri elkartean uh, apietia ginuela jahanik PLUI I bat, erren ebita elgarrikin antolatzen dugula uh, lan hori, behaz, hameka herri elgarrikin, uh, elgarrikin ari gira. Eta, bon, gauza bat, jamar da, kambiatu dena, lehen PL hori egiten zilaik, eh, dila zaspaldi, eh, dila bizpairu urte hartio, eh, lehenik soiten ginen, nun iten altzin etxeak, eta undarra gelditzen zen laur horien dako. Eta guai, izpitea ahon kambiatia da, fengu kasteko, lehenik soiten dugu zoin diren lurrak baliosenak laur horien Eta gio, pentsatzen dugu, nun usten ari duzken etxeak iteat, hori kamio handia, da, netako hori, beste ikusko moldea da hasteko. Eta do, guk uh, eh, azpaneko lugaldia, meza, fena, lehenok azpaneko lugaldia, na, emeka erriek, elgarrekin inen dugu hori, eh, badira uh, gue etan, bistan dena lugak, eh, denen dakigu muzela bizikia batzak laborantxan eta guetako, le, lehen biziko, guetako horiek, atxulutuki, lugu horiek, eh, behartu atxiki laborantxan ta eta gezuk agantzuna badira gero, egiten den bezala dezuti, um, Uh, klasatzen aldira lur horiek nun ezpita etxe egiten alko ez uh, ondoko urtetan, baina luzaz ezpita etxe egiten alko, ba, ono ez gira hortan, baina ideia hasteko hori da. Mhm. Euskal Elkargoan, ah, bon, jende gehiena kostaldean da, badakigu, hirigunea, eta ez da aparioa Euskal Elkargoan, barnekaldia eta kostaldia elgarren artian akumeatzeko, konpri dezaten behar da kostaldean ah, zonbitzuk, barnekaldiak ah, azten alduela kostaldea. Ah, ba, hori, eh, hori <laughs> arruzin duzu, gero erritia, eh, behar bai, izeda, itia, nekezo, banan eh, horta behar du, horta behar du hori erritian alduzot eh, gogurat, lezon ekonomik, lezon artizanal, bon, horiek lurra hartze dute, eta usu lur ordokia, alainan, hori afera hori inteko behar da, lurrak xala behar dira, e, me hortane, Ze, behar da pentsatu, hobedea ustia, hobedea ustia industriak eta ekonomia zukaran kostan eta jendeak unha logeita lobeita dekarrik, ala behar du pentsatu hemen eh, zon ekonomika hoite egitea, lana hemen merian egon eta bizia hemen egon dain, eta enoztuko, enoztuko biharren hori hobia da, banan hortan eh, bizten da, eh, hori egitea izeda, iteko behar da lurrak, lurra behar dira, hortane hendu jendu, laurantzatik jendu, behaz konstruktibrez hartzeko izina hori biteko. Bururatzeko, bigaldera, lehena, bon, e, ikerketa ortaik, zuk, eta ziek, zer espero duzue orain, Zer ikerriko du? Ah, bon, lehenik, ermerda, eh, ez du la miakuluik ikerri, eh, eh, me, uh, bon, bat izan da, berba, tenak uh, lehenizik aldiko tzat aktore guziak maian itzulien plantatu gia, bon, lehen aldi esen, hori, hori. uh, gio nibaut, uh, Esperantza behar ba, podore publikoek, bos minuta bali maute horako estudio bat izoiteko ikusiko dutela, uh, errealki gira eta idela. Eta eh, utziko dutela, nik ez dakit, nik beti pentsatzen du, noiz hartio utziko duten hori gira egitea, noiz hartio, ez dakit, nik ez dut konpreitzen, nola azten fizik uh, eh, gehioeko jalitzen. Hora, donk, uh, geho, zer egiten alda, lan hori beharko dela seitu, lan hori seituko du, behaz ustean agandun zela bi uh, lehenoko, bi uh, erri elkartek, baina nire eh, eta sustuz eh, behaz eskolegiko elkarteak beharko du nori hori seitu. Mhm. Voilà. Eta azken galdera lotu da egiten duzunari, pixka bat, eh, zu haurek egan duzu dola ugoita amak urte, eta orain berpresioan saltzen duzula pinta, eta bez, oita amak urtez, zuk uh, gibilate egiten duela laborantxak, e, petsatzen dut ez duzula ikuspegi baitez bada baikoa geroari buruz, ala ere, e, zek salbatzen aldu laborantza hemen, edo nola, nola ikusten duzu? Bon, eh, bon, manegia badia bizten da laborantxan enegiak, baina eh, bat dugu esantzak eskolde honetan, eh? eh Erra da, uh, lehenik egoztien errandu una, jendiak geotak egio aida kalitatea buz, nahi du, nahi du jateko ona jan, eta hori guetako esantza da, zemen hori ba, bitak egiten iten, badia uh, label hur, AOC, badia, badia asko apelazone hemen, so markak eta guetako hori ez da problemat, iten aldo, Gio, xantza ere duguna, doztian erran duguna, bon, ba, uh, eh, aglo egiten den zela, fekosta egiko jende eh, aniz bada asko, donk eh, normalki behar ginuke xantza hortaz baliatu, hemen berian, go produksionia hemen berian saltzeko. Eta gio, erramar da, bon, ba, gaztiak ale, hemen asko gazte interesatzen dira eta galdia badela eh, donk luren hartzeko eta lauren txasehitzeko. Mm -hmm. Bistan dena, bai laborariek, bai hauzuek, bai uh, eh, autotxiek beharko duztela laguntzak ekarri, laguntza petsatu, oiztean da handuna azpita ise plantatzea, baina eh, denak elgarrekin, baina hemen nahi eagustea teman guztiak eman, laborantzia fini dela, <laughs> ez batez eran. Nene esperantza da beti janiko geotagoki joan dela eta nahi nuke gazte gale esperantza eman eta badela badela zeititeko euskaldun tama. Ikerketa hori aipatu dugu, laborantzako lujak nola zeindu gogoeta eramanez, Jean-Michel Dona Petri, iztuitzeko hausapesa zirela horretaraz dezagun, mile esker? Bai, mile esker, eta finitzeko gana ezak, eh, kantuatek egiten du, eskolegia pilotarik gabe, eta nik, emeia, dut egiteko zerritake eskolegia laborantzarik gabe.